Քերթի միջնակարգ դպրոցում մոտ 100 աշակերտ է սովորում։ Ընթերցասեր են նրանք թե ոչ, այդքան էլ կարևոր չէ։ Կարևորը դպրոցի գրադարանի գրքերն են, որ հին ու հիմնականում դասական գրականության գրքեր են։ Դպրոցի հասարակագիտության ուսուցիչ Վիտալի Պետրոսյանը, որ այստեղ է եկել դասավանդիր Հայաստան ծրագրով, կարծում է, որ դպրոցն էլ, երեխաներն էլ նոր ու ժամանակակից գրականության կարիք ունեն։ Մեսեջ զրույցում Վիտալի Պետրոսյանը խոսել է այն մասին, թե կրթօջախին ինչու է գրագիտունիկների ակումբ անհրաժեշտ նախագիծը սկսել ենք դասավանդի Հայաստան ծրագրի շրջանակներում ոչ թե այստեղ մենք գրադարանի գրքերն ենք ավելացնելու, այլ առանձին ընթերցանության ակումբ ենք բացելու եւ այդ հավաքագրված գրքերը, նաեւ այն գումարները, որ հավաքագրվել են, գնելու ենք նոր ժամանակակից գրականություն եւ ակումբի գրքերը դրանով ապահովելու են։ Մտահղացման մասին Վիտալի Պետրոսյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. «Գրառումն իսկույն տարածվել, մեծ արձագանք է գտել։ Կարճ ժամանակ անց անհրաժեշտ գումարն արդեն հավաքվել էր»։ Ընդամենը 3 օրվա ընթացքում գումարը 160%-ով հավաքագրվել է։ Նախատեսված էր 421 դոլար, հավաքագրվել է 674 դոլար։ Օգնել են առանձին անհատներ, նաև նշեմ, որ հենց առաջին գումարը փոխանցել է Հայկ Խանոմյանը եւ Հենց առաջին ծրագրով իր էջում կիսվել է առաջին գումարը խոხանցել է ինքը։ Դրանից հետո առանձին անհատներ են օգնել, կազմակերպություններից օգնել են համազգային հայ կրթական մշակութային միությունը։ Անհատ է եղել, ով գումար է փոխանցել, բայց ցանկացել է, որ իր անունը չհրապարակվի։ Նաև հայ ուսանողների միությունը խոշոր գումարով աչակցել է։ Ակումբում երեխաները ընթերցելու եւ քննարկելու են գրքեր, կազմակերպելու են ինտելեկտուալ խաղեր, հանդիպումներ գրողների հետ։ Այս ամբողջ գործընթացի մասնակցելու են նաև կեղծնողները։ Գրագիտունիկների ակումբը դեռևս չի բացվել, բայց արդեն սկսել է գործել։ Արդեն մենք սկսել ենք մեկ այլ ծրագրի, ես նաև ունեմ ընթերցանության խմբակ, այդ ամեն ինչ կազմակերպել ենք նաև այդ խմբակի շրջանակներում։ Հիմա համագործակցում ենք Հայաստանում գտնվող Զարթնիր հասարակական կազմակերպության հետ։ Այդ կազմակերպության աշխատանքի բնույթը հետևյալն է։ Իրենք ուղարկում են ժամանակակից գրականություն, հիմնականում արտասահմանյան գրականություն, երեխաները ընթերցում են, կազմակերպում են քննարկումներ, այդ գործընթացը արդեն սկսել են եւ մեծ հետաքրություն է առաջացել ընթերցանության նկատմամբ նույնիսկ ընթերցում են սովորող աշակերտներ, այսպես ասեմ։ Ընթերցել չսիրելու պատճառների մասին խոսել Վիլեն Պետրոսյանը չի ցանկանում։ Նրա խոսքով ճիշտ քայլերով կարելի է սովորեցնել սիրել ու գնահատել գիրքը։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։